dadi goblok dasare ora sekolah dadi pedagang kaya ngene iki wis rekoso tenan iki genep dapusi ping 400 ya wis entek-entekan <laughs> kebu loro dinggo persekot siji sedan <laughs> setan kuwi lele ya tegel-tegele kuwi tekan nggon aku kuwi e, wong ra duwe ngomong kuwi kon seru <laughs> eh ayo diatur aku buat aduh <laughs> seneng aku renyah banget angkat tas do madang lenggu yu <laughs> iya iya ketemu konco konco ya gue yang ada ini nyambut kau ya ngungkuli kuli ya nyambut kau kita elingguan kumrobios tanpa itu Allah <laughs> ndeletek kabeh kiring ngete iki sing donek wong nyambut gawe mangan keringete dhewe <laughs> asin tenan tenan langsung ini kok jual kelambi kafe nuruni nek biyen turune wong alas biyen iya wong randu kelambi dadi saiki tak pikir-pikir orang nganggo kelambi barang iki jane ya ora apa-apa zaman wuda wuda zaman wuda <laughs> ya ya lingan jangan ya ini kita nih tak dampingi nganggu uro-uro barang ya penak lo tak nggung lipur leku tobol <laughs> ya kehilangan pitung puluh lima ewu eh <sighs> pengen jenggleng neng raiso aku kisah ngisah asmo rondono wirapal <laughs> nek ki nanti ki cendhak ning artine sik ra iso aku durma dinggo perang kae seneng banget nyok krungu dadi ah wis sanggere ketemu karo kanca-kanca ngene iki aku ya ing pokoke nyuwun pangestu iso ditku 75 bali ora ketan sik balekke kombing <laughs> seneng tenan aku eh Arwan jebret kaya ya. <laughs> Bojoku ayu. Saking tresnane runtangi wis diraupi karo Iki ketemu karo kanca waranggono, <laughs> Yang idah nyambut kau ya ya. Menuduki <laughs> Bayar. Ya ini wis mangan pindho. Teh gak dream. ngombe nyemplung sak ndase ya. Mo. Ha iki ngombe rombongan. nah, pasan guyu kafe ketularan aku. rombongan merongos. ya, yes. Penak tenan ya. Bahasan nek rang ora tak eling-eling kelangan 75. Eh. Sesuk ra ya tak ngetke ngisor mbok nawa nemu dit. Nah, wis tahu ya jaman biyen nemu dit. <clears throat> Ra payu. <laughs> Dagang kebo siji badine ora ana 5000, ana 75000. suwe tak nyolong kuwi malam. Lah <laughs> tak pikir-pikir nyolong iki ya ana sing ora dihukum iki ana tak pikir iki pemerintah rekoso ling Nyolong petek iki. <laughs> Eh, dagel dhewe ngene iki rumah saku tak pikir-pikir ya enak <laughs> tak pek dhewe bayar e paling mik mbagi karo yoga sing do ngiwangi guyu <laughs> apa belum kenal jenenge ning ya dadine seni <laughs> rada abot kono sale kono nganggo besi sing gutuk nggon gong entuk pitik ngadang ning dalan kono mbok menawa kono sing arep nulungi aku ayo ngaturake e limo rumangsaku dadi wong planet saiki medun nang donya wah ya kelingan eh lha sapa kok andang medeges nang kene iki sampean iki wong pundi to wong edan Oh, mulane nggih memper nek sampean tur dalan kok tetembangan. Mboten, mboten ora urung sampean nggih ngarani, nggih ta. Nggih eh, lah kok mligung. Lho. Sumuk nyambut gawe. tuh. <laughs> Saru hmm. lho samane niku nek ten dalan ngoten niku. Nggih, Bun. Waduh nek metenteng wis. Pun nek iki sing dinekke jaket benike loro. Kok benike loro? Niki. Iki <laughs> saru sama niku. <laughs> Sawan ndak pundi. Kelas sing ten pasar. Kuwi niku bingung. Kok bingung? Lah kula anu dadi wong riki. Tak sampean pun, pundi? Wong medun sing bulan. Aduh, sing planet. Bulan dhuwur ikan niku? Besok bulan. Niko napa besok bulan? Tempe bosok bumbu kelan. <laughs> Cangkriman nggih. Apa le basa sampean? Basa sampean iso napa cangkrime? Napa? Pamane. Kaisane napa? Sak cetan. Kaki macak neng suketan. Oh, niku cangkrimane cah cilik. Nggih Gerbong tulis. Niko napa? Pager kobong watune mentelis. Isini-sini nek krungu cah cilik sampean dolanan. Tenan iki kula tenan. Medun saking Palamet. Lah numpak napa sampean? Nganu. Medun ngangge kluwung. <laughs> Kluwung niku. Ini no, kaya tejo Oh nggih, kluwung sing biru kuning niku apa? Lunyu, pleset. Oh, kok kepleset? Wah, ramane teng planet teneng. Pripun ta? Wah, mangan watu mau kok. Angin mboten doyan kok eh, sampean. Watu iki kok empuk. Lho, watu napa kok empuk? Watu jemet. Angin mboten nonton. Gitu. Watu kok jemek. Ampun tengah akhirat niku. Eh, oh, tengah akhirat napa? Tengah nu, planet. Planet niku nek wong kuno nek ngarani nggih akhirat niku wae to. Kuno niku wiwit aku durung ana. Oh, niku kuno. Kino wiwit kaki durung ana. Hmm. Zaman saya kuno, saya kuno. Nggih. Suwe malih wiwit jaman pono. Pono niku lho. Apa-apa durung ana. Eh, nek sakniki zaman apa? Jaman edan. Eh, Sampean nggih kaya wong edan. Lho, kanjen sampean ngunae to. Sampean ndelok wong edan kok nggih ming medhun ngene iki bingung nggih sampean iki malah. Nek kaya wong seko planet sampean ajeng entung pundi. Napa sampean gelem kula gawe planet? Ah, mboten. Wong planet niku rak ngene wong mati, wong mati. Wong oh, yo wonten sing urip barang lah kula niki. Ah, ning gilani malah sampean niku nek dingerteni wong. Planet niku mbondo nganggo klambi kok. Padahal kaya sampean niku. Nggih, waduh. Wah, kok kok banget. Rombongan. <laughs> kok rombongan wong mati nak do piknik mriko Oh, gue wong mati, wong mati nih. Wah, pun naik kelingan gue mati nih pripun Ribun. Ngenes lu hati gue loh. Ah, ribun. Anak gue nih gue sing mati sih. oh, buat nonton nyawa nih. Oke. Tengah akhirat nih Mati. Oke, gue mati kayak pripun Pinta tahun, sebenarnya pinta tahun. Ribun antarane limang tahunan. Oh, suwe. Pun bisa melaku nih gue. Ribun. Tunggu di tetah Tak tetang ya. Wah, pun mati. Jenenge sinten? Paiman. <laughs> Paiman kumpul kali Paitin nang Rio. <laughs> Lah sampean wak kaya apa? Wah, ngerti Paiman. Ngerti nomor Bocah Bujara. kuning. Cendek. Nggih. Bener. Bener. Nggih. dadi bunder-bunder dadi sesar niku ta. Lah nggih. Sampeyan ngerti? Mawon. Ngerti anak kula niku. Paiman. Paiman. Oh, wah, paiman trito. Wah, mesake. Oh nggih ta. Wah, lara Lara? Kaliren. Wah, kek kepripun anakku kula ten trito kaliren. Nek wong kusam. sama nuning ning cedak anak kula niku. Wah, pun mesake mbasan pun delok tahu daftar kok sing ngangge PP p p PP niku jenenge Pak Iman, Pak Itin, Pak Idon, Pak Ibe. <laughs> Kok lo mesake triko ming dadi batur. Cok dipecuti. Dipecuti. Anak kula niku. Nggo nganggo sepatu bal. Anak kula niku. Wah, jeblos tembok. Aduh, aduh, aduh. Tembok sing dorong dadi dadi luput. <laughs> Sama niku. Terus nek kongkon nggih, terus. Nek pripun? kon menek munggah menek menek napa niku wet monggo lur konten wit sing kena dombe bareng kek napa niku wetang <laughs> Iya, Oh, iya, ah. nak wetang ya kita diombe kok. Wet sing iso ngepi tonton. Mboten nonton. Wedok. <laughs> Wah, zaman itu kon tenan. Aku lan utari bali mriki tilik. Cedak kalih anak kula niku. Nggih. Manggone. Pak Iman to. Mesake. Terika dadi kiri. Kiri. Kiri anak kula. Oh, pakaiane niku mung arek cawet. Pripun? anak kula niku nggih negara cawet ning kok lulang dadi awet. Dadi <laughs> kok tarsane kok anggo anak lan wong ireng kunteng harga sing luwih cedhak kok. Aduh, gak rambutnya pripun rambutnya? Kuncut. Rambutnya ilang? Mboten rukul kok. Dari kamu rambut-rambut aku kok. Rambut nasi tenggak gundul niku rambut. Lah nggih. Padha-padha rambut nang sing jenenge nggih seje. Ah, alis yang tegak kundol nih lagi anak tegak meripat alis ya nggak irong isar ini berengos sehingga kelan lia lia ini tadi oke aku ah, lambatkan orang berapa lu zaman kok kita susah banget ya kalau kabar anak zaman pun bernon apa tadi kok zaman jasa meru tapi yang betul nomor ini kok kalau niku nangis niku mikir tau nggak mas ah, anak kalau niku kalau titip duit niki duit niki Mbah nonton besok mriku mbah nonton. Lah anak kula niku ten riko ampun nganti uripe niku cilaka ngoten lho. Nggih, nek liyane ibu iso gawe omah. Omah tawon <laughs> barang. Nggih ten riko niku oh nggih iso tak gawe omah ten riko. sakniki ngeten mamas, kula nyun kali sampean. Duit satu niki, kula tulung. Oh, mboten iso niku. Apa pripun? Kan larang kok. Larang. 200. Alah 200. Harikane kula niku nggo 250 niku tunggal ajeng kula nggih blonjo ajeng. Nggih, urus kok riyen to. Nggih. Mboten napa, kirimke 100 riyen sik kula medhun malih. Ngoten dadi lengganan ngoten lho. Wah, banjur Niki jadi anak sampean jenenge paiman, Iman. Umure kira-kira pinten ndek mati? Dek mati niku sak umur antarané 7 tahun. Oh, nek ngoten ki dereng tuwa nggih. Oh, nggih dereng. Ngoten nek tuwa rak ditebas. <coughs> Napa kok ditebas? Sak niki pundi diteri? 100. 100 mawon nggih. Kula mesake to. Nggih, kula iya ta? Eh, ning anu lho niku. Tenan. Oh, mangke kok itu balasan kirim aku kaya sampeyan Dikirimke kula kabare. Nggih, alamat sampean ngendi? Niku ming peterongan. Wah. Weh. <laughs> peterongan niku kali desa Ranten pundi ne? Kok Ranten? Oh, Tomatan. Wah, wow, kula mboten ngerti niku. Lha niku desa saniki niku meneh desa mesti ngumpul ngene bangsa wani peterongan, tomatan, ngangkung. Ah, <laughs> sama tak nyuruh sayuran. Lha nggih. Wong kampung, Kak. Nika opane gang-gangan to nek kaya pasar niko. Nggih. Ugi oh, gang klitik, gang klitikan gitu. Nggih. Terus gang roti nang gang roten. Nggih. dodol bakal kafe, gang bakalan. Nggih. Dodol bolu pecah, gang bolu pecahan. Nggih. Gang batikan. Ah, nggih. Engko dodol cet niku. Wah, ayo. Cetan. Ha. <laughs> mboten ngerti sapa niku. Mboten pun ah. kula titip niki nggih Mas. Eh, sampean sinten asmane? Sampean asmane sinten? Sampean kok bosan kok kaya mendalam banget mikir kula. Ah, oh, sani mboten mikir ganggangan niku, iya, pokoke kula iya. titip duit niki. Iya, nggih, mungkin nek pun tekan anak kula, sampean terus balesi. Petirangan nggih. Nggih, petirangan. Nek terlokal Riko. Nggih. Sampean jenenge sinten? Adi. Adi. Adi. Adi. Adi Juna. Cenah. Aja nek diwo dong. Oh, enten terus ta? Nggih. Ya. nggih. Budi pada-padane. Di amplop dilem. Nggih. Nggih itu. Mboten iki amplope pun langsung kok. Nggih, dilem nggih. Nggih. Wis tenan lho sampeyan. Iki kula gak kes widak mawon dadi sing jalan. Ah, mangke kula jeli pun. Nggih, nggih, nggih. Kula tambahi. Nggih. Pun nggih, besok kula temoni nek kula pun nemoni anak sampean, ya kan? Nggih, nggih, Pak. Kula piye? Lah piye? Kaya ngundang kirek. Lah aku kan dapat ta. Pane, pane. Lah kok piye jegek ya kuwi ya. <laughs> Ya. Sing apik. Piye? Bapakne. Bapakne. Lah ngono kuwi. Mah aku tak ilangi lho. Ngopo ketok seneng banget kuwi? Seneng aku, Pak. Piye senenge piye? Aku maneh dalan ketemu wong. Lho, ra iki ora babu wong kuwi. Aku ra sida blonjo. Lho. Aja ngono kuwi. sing tak karep iki rak ngene ta. Heeh, piye karepmu? Gandeng awake dhewe iki sesuk iki bakal ewoh gedhen-gedhenan. Heeh. Mm -mm. Ana sing muni. Meneng wae. Katokku tak unggahke suwe. Katok wis tuwa. kowe mulo prihatin piye carane carane nukoke katok bojone iki piye ngono dadi ora ning dadi aku omong dhewe kowe ming guyu terus Pak kowe iki mangkelke lho mangkel ora apa-apa nek mangkel ndodok kono pojok kae Aku lagi mari mangkel aku kowe iki njur. Apa? Wagu. Ora wagu. Wagu ki potongan, iki ora wagu. Arep bukan karo bojo kok njur kok ngono. Ganti, Pak. Saking kulinane. Sini-sini, sesuk nek ana tamu njur kowe ngono kuwi. Saiki ki wis umum. Omong <laughs> piye? Padane kondo mangkel, aku njur kowe tak kondodok nanggon petengan ki njur ilang mangkel iki wis umum. Karena ndadok nang petengan kok ilang le mangkel ngono ki Ha iya aku ora ana kok ya. Ora kowe iki degese yang gendot nang anak kowe mangkel ta. Manggon petengan dodok kowe barang gendene ra wis le mangkel ra wis. Ha ya ra isih ngampet e. Aja sok dampet. <laughs> Ngampet le mangkel kowe Barang diampet iki nek disawang ketok motol-motol. Pekah <laughs> aku omong anu kok le. Karo bojone kak wegang aku njur kaco. <laughs> ora kupin lho ngomong sing tenanan ngrembug arep arep kuwi ya laporan kok ngono aku ra njur pikir aku ra ya dadi duk rasido pak lewuh diundur piye lah duwite kelong e kelong apa mau kuwi dek arep nang pasar to aku kirung sida belanja pak we apik kok ngono ketemu uwong wong saka planet piye ketemu wong saka planet coba denoknya tak cangar. Mam, ora ana wong planet ki ora ana. Eh, tenan, Pak. Mongko aku duwe keyakinan to. Nek wong planet ki wong akhirat, Pak. Nyur tekon. Sama jenenge sinten? Edi, Edi Junedi. Edi Cilitonga, ngono apa? Ora, Edi Junedi jarene. Oh. Ki sampean daleme pundi? Iya. Kulo saking planet. Nah, terus planet niku nek jaman kuno jenenge akhirat. Aku kandha ngono to, Pak. Heeh. Nggih. Wah, anak kula niku pun mati, Jeng. Terus kandha, anak sampean jenenge sinten? Kowe ya kandha. Heeh, aku kandha. Piye? Paiman aku. Kowe kandha Paiman. Terus kono wong planet ki kandha iku piye kuwi? <laughs> Karo wong alam donya seje ora. Ya meh padha, Pak. Padha. Cek tegese citraane iki piye? Ya ya raine. Ya plek kowe ngono. Nek aku ya wong planet. Ora, wong e cendhek, lemu, mlegendong. Ora kelamben, Pak. Oh, budel kuwi. <laughs> Mlegendong ki tegese ra rondo dawa titik ning rondo kiyur-kiyur kae to. <laughs> Ora, ora kelamben wong e oh, lemu. Oh, wong e ora kelamben. Terus muni nek ngakune dheweke wong planet ngono to. Oh, kuwi jarene cedak omahe cedak anake dhewe kuwi. Cedak Pak Iman kuwi. Mati kuwi. Wah, masak kuwi anu masakan sangat. ge le mangan men mboten ajek, klambine teng serantil, terus sakniki niku ngangge niku le meniki celanane nganggo lulang meniku. Aku rak ya, mesake ta kuwi, Pak. Kowe ya percaya? Percaya, Pak. Terus duwite nggih, kula tu titip niki nggih, Mas. Aku muni ngono. Kowe percaya tenan kuwi? Percaya, Pak. Lah nek tak piting kene. <laughs> Kok dititeng piye? Terus duwite sing 100 tak titipke kuwi Mas Edi kuwi, Pak. Tak titipke Edith eh, Junaidi kuwi. Mm Nang planet. Heeh. Mm -mm. Kon anakmu napa? Heeh. Goblok. <laughs> Nek ya ora apa-apa to Pak, Dit dudu apa-apa. Sesuk golek eneh. Kowe iki anake dhewe iki ra. Nang ngono ra pati aja ngono lho. Kowe iki karo wong planet iki percaya tenan lagi? iki? Lho percaya, Pak. Eh, tenane. Pak Mas Yone di mendingan iki. Yeah. Pun sesuk nek pun kula tekan anak sampean, dite kok pun kula sukake, sesuk sampean kula kirimi layang kabar. Pak kandani ya. Wong planet ki ora ana sing medhu nang ngalam donya ki. Ana wae. Lho. Ana, Pak. Ora ana. Ana. Dadi kowe iki ora rumangsa nek kowe iki kapusan sakjane iki. Ora wae, ra, ora kapusan nang. Wah. Wow. Lah wong masa di Junedi kandha ya anake dhewe kuwi kok nggone muni ngarepane iki. Apa nek dolan sak dolan? Nang ngarepe kuwi ta? Heeh, sak dolane ngene Mas Adi Junedi iki iki. Batur hmm. nang kono apa piye? Ora kok mbatur, kowe. Piye anake pokoke anak dhek nang kono rekoso ta? Nek kowe percaya ta? Hmm, percaya. Wis sakjane ora ana wong planet kuwi ya. Hmm? Wong planet iki sakjane ora ana tak kandhani. Ora ana piye? Dadi kowe iki ning kapusan ae tang arah sing doyo. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Wes. Dados nadani pun nasa air. Luan wen, monggo. Lho, ngaten. Sinten niku, ulo. Ulo sinten, ulan wen. Dados, <laughs> ming berdaya wek nunggu tetembangan. Oh, ngaten. Mbok simbok. Apa tarik? <laughs> Karena ya mecah ke radio. Mbok Simbok. Apa ta? Mbok Simbok. Saya doi. Apa ta Malah main kemerengseng Monggo nak iji. Wah. Loh. Pangling mesti. Mesti. Awal lali dari kenal. Loh. Wes tau tempat. Panjenengan ra. Sinten ta? Kula ra gitu, ngerti dah. <laughs> Junaidi dah. Bucal. Sinten? Mas Bucal ta? Nek jeneng ki ora dibasake <laughs> dadi ora repot. Pun boten pangling? Buan. Ah, wonten apa? Kok mriki? Boten kula niku wau anu nek ngetutke putrane. Putrane sinten? Cak putri niku ora mlebu Kulo niku ora duwe anak wedok. Niku bojo kula. Lho. Kok terus keselak niku wonten apa? Kok mutah-mutah lho. Akhire iki ana mutah kok menjeruk. Oh niku mau bojo sampean. Kulo bojo kula. Kula kan blonjo teng pasar. Wong sesuk kula niku arepe wong. Nggih. Nggih to? Ayo. Mulai ora go blonjan. Ulah sampeyan. Ngomong kok nganggo not. Wah. Ya wae dhewe iki malah mendolane Riyoko. Mulai ra nggo blonjo niku pripun? Malah duwite iki kadha di wong akirat, wong planet. Weh, iya toh. Lho, apa wong planet tak boten toh? Boten sing kondo sinten. Pak, kok kowe rame-rame ra sapa? Rame terus apa? Aku ki ora ana kancane wis ora rame kalau. Oh, lha, ya kuwi, Pak. sing wong planet ki ya kuwi. Ora sah demok ngono te karo demok nek ya kepengin. <laughs> Ayo tenan demok bocah-bocahne dhewe kok. Ya wis. Ya kuwi, Pak. sing wong planet ya kuwi iki to wong planet heeh sing tak titipi dhuwit wow. 100.000 ya kuwi pak kowe to ngakune wong planet hmm kok yo meneh wis 100 bojoku tak jaluk jetok kirim ke anakku ngono pak ah iya wis tekan Saiki medune. Wis tekan planet. Kowe wis nang planet nang medune. Wis ngefit. Nah ya sempal tungkamu. Ya wis oh tenan wis tak kek anakmu. Kowe iki aja ngono kuwi. Kowe iki rak kancaku to. Ha iya njur. Padha dene blantik kok njur ngono. Anjir, yo piye? Ha bojoku duwit tetep apusi men kirimke anakku sing wis mati. Kira ora iso. Anakmu lah ya mati tenan to. Lah ya mati tenan ning ora ngono kuwi. Yo piye? Iki mau bojomu to aku ora ngerti kok ngono to. Tak ana daya apa, Pak? Wis ana sangrene. Kowe ora mulai iki piye tenan, Jun? Wah, tak arep-arep ngenteni terus sing mriku kebolek. Seprene ora rono iki piye to? Ngurus dagangan. Lho kok iki karo Lah iki. Eh, Kang. Hah? Kang Jun! apa? Ya kae tak sing nunggu kebone awake dhewe sing aku sih urung bener kae lho. Wis aku ora paham kling kae wong. Di to nang endi? Ya kowe kuwi ya tak diam. Ora pola gonten kok kae apa. Kok oh, cemantel kae lho. Ya kae kan sih. Ya ya wis selesai tak selesai lah. <laughs> Saiki ngenani aku wae lho. Sing aku sih ndi Pak? Ora ono sing aku sih ora ono. Iki mboten nonton tiang ngapusi, sih kok. Kuwi kan jeneng ya kuwi sing aku sih. Saiki bojoku ora mak mantu dingi. Ah, bojomu jarak nang aku sih, Pak. Lho, niku nggih ngapusi kula. Ayo. Kuwi Kakang mungkin ngapusi bojoku 100.000. Saman kebo siji. 75.000 aku rak tombok selawe. <laughs> Ya kuwi ta kok daya kuwi dak saiki tak. Ya ngene, saiki ngene. Iki tak mulih sih. saiki digenahke. Piye? Bareng bathi selawe kok jatah mulih. Kowe iki wong planet tenan udu. Udu kuwi kira kancaku blantik kuwi yo. Oh, bakal. Oh, iki sejarahnya ini tak kandake ya. Aku wong planet. Heeh, udu kuwi sakjane rak ngene. Aku kuwi biyen teko nang omahe kuwi, ora ana to? Ono jenenge iki sing ana adine kuwi. Aku gandeng judek lek golek dhuwit ki piye, aku nuku kebune Junaidi kuwi loro, tak tuku 150. Hmm. Ning aku ora duwe dhuwit. Ya terus? aku kandha, wis esuk duwit esuk, saiki tak nai mandir kebo siji iki, sing siji tak gawani muleh oleh nanang dalan tak tak Oh, anjir. Ya duwite tak nangke kuwi. Wah. Oh, kuwi dhuwite kono ta? Lah iya ya wes, wis dinggo bathek. Lah sing selora. Tombokku kuwi. Ono kuwi. Sing we lah bae dhewe. Ditenteng kono. Ya saiki tak balik lagi selora. Wis susuk 50. Lho, padha wae. Ah, Rasa baleke kan mung biyen ngapusi kok. Ora iki kok oh, kancane dijar. Ah, aku ya di wong planet kok. Bone dhewe kok jur dimanduke. Iya, aku wong planet ning dite dhewe wis bali ora apa-apa kuwi kancaku. Kuwi gelem tombok. Heeh, oh, abuh iki ben durung dadi maklar kebo ini gimana golek beleng itu ya, Oh, ya mana. Kan sama selawe Bali ya. Ya Bali wis ya sumene soleh anu. ora kaya ngene ya. ya, ah, ah, ya tapi wis apik jadi Dolan ono yo. Iki bojo iya, iya, tepung wae. Apik wae. Terus sama kebo.